بسم الله الرحمن بنصر الحياة الدنيا وهم كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون 30. sure Er-Rum 17 ayeti hariç surenin tamamı Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. İranlarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların Bizansların tekrar galip gelecekleri anlatıldığından sureye bu isim verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim Rumlar Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir. Çok esirgeyicidir. Ehli kitap olan Bizanslılar, Mecusi İranlılar tarafından mağlup edilmişti. Mekke müşrikleri bu sonuca çok sevindiler ve Müslümanlara eğer Allah sizin de dediğiniz gibi yegane galip olsaydı ehli kitaptan olan Bizanslıları üstün getirirdi gibi şımarıkça sözler söylemeye başladılar. Bunun üzerine Kur'an bir mucize olarak gelecekteki bir sonucu haber verdi. alacak ve müminler sevineceklerdi. Nitekim 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. Bundan başka aynı yıl Müslümanlar Bedir'de önemli zafer elde ettiler. Bu Allah'ın vaad ettiğidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Nitekim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri Allah'ın bu gerçek vaadine candan inanarak Mecusi İranlıların galibiyetine sevinen müşriklere Allah sizin sevincinizi fazla sürdürmeyecek. Çünkü o bize birçok sene içinde Rumların tekrar galip geleceklerini haber verdi. Deyince müşriklerden Ubey ibn Halef bahse girmeyi teklif etti. On deve üzerine ve üç yıl içinde Rumların galip gelip gelmeyeceği konusunda bahisleştiler. Hz. Ebu Bekir olup biteni Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de birkaç sene sözünün 3 ile 9 sene arasında bir süreyi ifade ettiğini, bu sebeple de süreyi de deve sayısını da üç katına çıkarmasını teklif etti. Bu sefer dokuz sene içinde Rumların galip geleceğine dair yüz deve üzerine bahsi yenilediler. Gerçekten Tirmizi'nin sahihinde belirttiğine göre Bedir Savaşı'na tesadüf eden günlerde Rumlar İranlılara karşı yaptıkları savaşta galip geldiler. Böylece Allah'ın vaadi gerçekleşti. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri de Übey ibni Halef'in varislerinden kazandığı develeri alarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi üzerine fakirlere dağıttı. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise onlar tamamen gafildirler. Kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve muayyen bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar etmektedirler. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السواء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن بشركائهم وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu bakmadılar mı? Ki onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler. onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Ayette su ve maden çıkarmak ya da ekip dikmek için toprağı işleyen ve bayındır beldeler meydana getiren, sonra da inkarcıları yüzünden Allah'ın gazabına uğrayan at ve semut gibi eski kavimlere işaret edilmekte ve onların kalıntılarına bakılıp ibret alınması öğretilmektedir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan sayarak ve onları alay ederek kötülük yapanların akıbetleri pek fena oldu. Allah ilkin mahlukunu yaratır. Ölümden sonra da bunu yaratmayı tekrarlar. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün günahkarlar ümitsizlik içinde susacaklardır. Allah'a koştukları ortaklardan kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır.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 <clears throat> Haydi siz akşama ulaştığınızda akşam ve yatsı vaktinde, sabaha kavuştuğunuzda gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin, namaz kılın ki göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh hazretlerinden gelen rivayete göre bu ayet beş vakit namazı içine almaktadır. Bu sebeple ekseri alimler beş vakit namazın Mekke'de farz kılındığı kanaatindedirler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte büyük sevap kazanmak isteyenlere bu ayeti okumalarını tavsiye etmiştir. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü o çıkarıyor. Yeryüzünü ölümünün ardından o canlandırıyor. İşte siz de kabrinizden böyle çıkarılacaksınız. Ayette öldükten sonra dirilmenin hiç de öyle akıl almaz bir şey olmadı. Yeryüzündeki sürekli yenilenme olaylarına işaretle özlü bir şekilde anlatılmış olmaktadır. Gerçekten kupkuru topraktan ve ağaçlardan yemyeşil bitkiler ve yapraklar, rengarenk çiçekler ve meyveler çıkaran ilahi kudret için yoktan var ettiği insanı tekrar diriltmesinin zor olacağı düşünülemez. Sayısız bazı badel mevt öldükten sonra dirilme olayına sahne olan yeryüzüne bir kez ibretle, ibret gözüyle bakı vermek bile Allah'ın kudretini kavramak için yetecektir. Sizi topraktan yaratması onun varlığının delillerindendir. Sonra siz her tarafa yayılan insanlar verdiniz. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler var. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratılması. Lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için alınacak dersler vardır. İnsanların bir erkek ve bir kadından yaratılmakla beraber farklı özelliklere sahip toplumlara ayrılmış olmaları konusunda Hücret suresi 13. ayetin açıklamasına bakınız. Gece olsun gündüz olsun uyumanız ve Allah'ın lütfünden nasibinizi aramanız da onun varlığının derinlerindendir. Gerçekten bunda eşiten bir kavim için ibretler vardır. Ayet geceleyin uyumanız ve gündüzünde Allah'ın lütfünden nasibinizi aramanız şeklinde de manalandırılmıştır. Ancak her iki zamanın her iki işe elverişli olduğu anlamı daha da kuvvetli bulunmaktadır. Yine onun delillerindendir ki size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. Doğrusu bunda aklını kullanan bir kavim için anlayacak dersler vardır. ومن آياته وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون yerin onun buyruğu ile durması da onun varlığının delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir çağırdı mı hemen kabirlerinizden çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. İlkin mahlukunu yaratıp Ölümden sonra da bunu yaratmayı tekrarlayan O'dur. Ki bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfat O'nundur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir temsil getirmektedir. Mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde size verdiğimiz rızıklarda biri birinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz derecede sizinle eşit haklara sahip ortaklarınız var mı? İşte biz ayetlerimizi aklını kullanacak bir kavim için böylece açıklıyoruz. Ayette insanların kendi cinslerinden ve aynı yaratılış evsafına sahip olan kölelerini bile kendilerine denk tutmaya, geçici dünya mülklerine ortak etmeye razı göstermedikleri gerçeğine işaret edilmektedir. Eşi ve benzeri bulunmayan yüce Allah'a şirk koşmanın onun mutlak mülkiyetine ortaklık atfetmenin ne kadar akıl almaz bir iş olduğu temsil yoluyla anlatılmakta ve kölenin efendisine ortak olamayacağı gibi kulun da Allah'a ortak olamayacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca Kur'an ayetlerinin düşünen kafalara hitap ettiği de özellikle belirtilmektedir. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Gel gör ki haksızlık edenler bilgisizce kötü arzularına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Onlar için herhangi bir yardımcı yoktur. Resulüm sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hanif eğriliğe sapmaksızın doğru yoldan giden demektir. Terim olarak İbrahim peygamberin tevhid yani Allah'ı bir tanıma dini manasında kullanılır. Bir Allah'a inanan kimseye de hanif denir. Buhari'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bir hadise göre her çocuk fıtrat üzere tevhid tevhide meyilli doğar. Sonra ona babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. İşte ayette zikredilen fıtrat Allah'ın insanları doğuştan tek Allah inancına yatkın yarattığını ifade etmektedir. Hepiniz ona yönelerek ona karşı gelmekten sakının.'' namazı kılın, müşriklerden olmayın. Dinlerini parçalayan ve bölük bölük bölen kişilerden de olmayan, bunlardan her fırka kendilerinde olan ile böbürlenmekte, övünmektedir. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة فإذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم İnsanların başına bir sıkıntı gelince Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah katından onlara bir rahmet, nimet ve bolluk tattırınca bakarsın ki onlardan bir grup yine Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Haydi sefa sürün ama yakında bileceksiniz. Yoksa onlara bir kesin delil indirdik de o delil müşrik olmalarını mı söylüyor? İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda ona sevinirler. Şayet yaptıklarından ötürü başlarına bir fenalık gelse hemen ümitsizliğe düşüverirler. Görmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol vermekte, dilediğininkini de daratmaktadır. Şüphesiz imanlı bir kavim için bunda ibretler vardır. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا ولا يربو عند الله وما آتيتم من زكوات تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم O halde sen akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ayetteki hakkını ver diye ifadelendirilen emir, silah-i rahimde bulunma, zekat verme, iyilik etme gibi manalarla tefsir edilmektedir. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince işte zekatı veren o kimseler Evet onlar sevaplarını ve mallarını kat kat artıranlardır. Ayetin ilk cümlesindeki riba başlıca şu şekillerde tefsir edilmiştir. Verilen faizin kendisi karşılığında maddi menfaat umulan herhangi bir bağış faize verilen mal veya para son mana esas alındığında ayetin insanların malları arasında nemalansın artsın diye verdiğiniz şeklinde tercümesi uygun olur. Ayette Müslümanları ileride kesin olarak hükme bağlanacak olan riba yasağına hazırlayıcı bir ifade kullanılmıştır. Allah o yüce varlık ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır. Sonra o hayatınızı sona erdirecek. Daha sonra da sizi tekrar diriltecektir. Peki sizin Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Ayette kötü fiillere ibret olsun diye dünyada iken verilen karşılıklar için bir kısmı denmekte ve asıl cezanın ahirette olduğuna işaret edilmektedir. قل سيروا عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصد تدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من من فضله إنه لا يحب الكافرين فمن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Resulüm de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da daha öncekilerin akıbetlerini nice oldu. Görün onların çoğu müşrik idi. Allah katından dönüşü olmayan bir gün kıyamet günü gelmeden önce yönünü o gerçek dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olur. İyi işler yapanlara gelince onlar da kendileri için cennetteki yerlerini hazırlamış olurlar. Zira Allah Celle Celaluhu iman edip iyi işler yapanlara kendi lütfünden karşılık verecektir. Şüphesiz o kafirleri sevmez. Size rahmetinden tattırsın, emriyle gemileri yüzsün, fazlından nasibinizi arayasınız ve şükredesiniz diye hayat ve bereket müjdeleri olarak rüzgarları göndermesi de Allah'ın varlık ve kudretinin delillerindendir. Kainatı yaratan da yöneten de Allah'tır. Yaratmayı nasıl bir sıraya ve düzen içinde kanun içinde yapmışsa yönetmeyi de aynı şekilde kanunlarıyla icra etmektedir. Sebep sonuç ilişkisi ilahi bir kanundur. Yağmurun oluşumu da bir dizi sebep ve sonuç ilişkilerine bağlıdır. Gafiller yalnızca sebep ve sonucu görürler.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 Onları dinlemeyip günaha dalanların ise cezalarını hakkıyla vermişizdir. Müminlere yardım etmek de bize düşer. Allah odur ki rüzgarları gönderir, bunlar da bulutu kaldırır. Derken Allah onu gökte dilediği gibi yarar ve parça parça eder. Nihayet arasından yağmurun çıktığını görürsün. Allah dilediği kullarına yağmuru nasip edince onlar da sevinirler. Oysa onlar daha önce üzerlerine yağmur yağdırılmasından iyice ümitlerini kesmişlerdi. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Arzı ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Şüphesiz o ölüleri de mutlaka diriltecektir. O her şeye kadirdir. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون Andolsun ki biz rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler ardından muhakkak nankörlüğe başlarlar. Ayetteki onu sararmış görseler diye mali verilen cümlede yer alan onu manasındaki zamir şu şekilde tefsir edilmiştir. Maksat Allah'ın rahmetinin yani yağmurun eseri olan ekin ve yeşilliktir. Maksat buluttur. Sararınca yağmur yağmaz. Resulüm elbette sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara o daveti eşittiremezsin. Körleri de sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola iletemezsin. Ancak teslimiyet göstererek ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin.'' Bu iki ayette geçen ölü, sağır ve kör kelimeleri, kalpleri ölmüş, hakka kulak tıkamış ve kalp gözü kör olup hakikati görmeyen manasında tefsir edilmektedir. Sizi güçsüz yaratan, sonra da güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra da kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. İnsan cenin ve çocukluk döneminde zayıf ve çaresizdir. Sonra gelişip güçlenir. Daha sonra ise ihtiyarlayıp yine güçsüz hale gelir. Ayette insan hayatının bu devrelerindeki ve hepsinin Allah'ın kudretinin eseri olduğuna işaret edilmektedir. İnsanın yalnız Allah'a kulluk etmesi gereği hatırlatılmış olmaktadır. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar dünyada ancak pek kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar dünyada da haktan böyle döndürülüyorlardı. Ayette bir yoruma göre günahkarların bu yeminlerinin gerçekle bağdaşmadığına, diğer bir yoruma göre ise kendilerine kulluk edebilmek için yeterli süre verilmediği şeklinde yanlış bir iddiada bulunacaklarına işaret olunmaktadır. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطل كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler. Andolsun ki siz Allah'ın yazısında hükmedildiği gibi yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Zulmedenlerin beyan edecekleri mazeretleri fayda vermeyeceği gibi Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Kıyamet günü artık iş işten geçmiş olacak. İleri sürülecek mazeretler bir fayda sağlayamayacağı gibi yapılanlardan pişmanlık duyma, tevbe etme vesaire gibi yollarla Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da bu zalimlerden istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misalle yer vermişizdir. Şayet onlara bir mucize getirsen inkarcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir. Siz ancak batıl şeyler ortaya get atmaktasınız. Şurada ben hata ettim. Onu da geriden düzeltmem lazım. Şimdi sen ne diyorsun?